із Лідією. Я дивився на її руки, коли вона розкладала карти. Руки спортивні, міцні і разом з тим витончені. Самого лише їхнього вигляду було досить, щоб схвилювати мене. Я грав так погано, як тільки можна. Навіщо ця гра? Що Лідія мала на увазі? кажучи, так буде природніше. Коли вам таке каже жінка, може, це натяк на якісь обопільні чи принаймні ваші до неї почуття, котрі виходять за рамки звичайних товариських стосунків? Моє серце забилось, і я подумки таврував себе дурним. Якщо не скористаюсь з нагоди і не скажу Лідія, але що? Може, якісь забобони змусили мене завагатись. Я я раптом уявив собі дядечка Соньє своїм тестем. Вислухайте мене, м'яко сказала Лідія. І не дивуйтесь, якщо зможете. Чи готові ви, коли я попрошу вас сховати в себе одну людину? Карти застрибали в мене перед очима, проте я навіть не врухнувся. Продовжуйте гру, звеліла Лідія. Продовжуйте і відповідайте. Ідеться про вас? Ні. Це чоловік? Так. Отже, злочинець. Тихий голос Лідії набув несподіваної впевненості. Він такий же невинний, як і ви. Можливо, ви не здатні піднятись до його рівня. Вона голосніше нагадала. Вам здавати? Я двічі схибив, роздаючи карти. Мені здавалося, голоси гравців долинають з іншого світу. Ми грали мовчки, а тим часом я намагався дати раду своїм думкам. Будинок вдови Шарло не видається мені найкращим місцем для схованки, нарешті вимовив я. Поліція там все обшукала. Саме тому вона туди більше і не повернеться. Я вже знайшов придатний для цієї незвичайної розмови тон, вимовляючи речення з відсутнім виглядом у переміж із картярськими репліками щоб не викликати зацікавленості наших сусідів. Я чудово усвідомлював, Лідія могла б без великих зусиль вийти з мене мотузку. Та й не біщиться ще там, докинув я. Знаю. Похорон відбудеться аж післязавтра. Я чула, комісар телефонував племінницям удови Шарло у провінції. Але ж небіжчиця не у вашій кімнаті. А коли той чоловік має прийти до мене переховуватись? Цієї ночі. Цієї ночі перед світанком. Будинок замикається, ключі господині комісара у вас є другі. Дайте їх мені. Але не припиняйте гри, прошу вас. Я подумки питав себе, чи я, бува, не збожеволів. Моїм обов'язком було підвестись, підійти до столу, де інспектори спокійнісінько грали в белот. Послухайте, що сказала мені ця дівчина. Та ні це неможливо. Для мене це вже неможливо. Я навіть не питав у Лідії, чому переховується цей чоловік